toekomst vir jou maar faal en eindeloos as gevolg van slechte gezondheid en constante en knaande pijn? Jy het heel waarschijnlijk een geperforeerde maagwand, wat ook genoem word leaky gut syndroom. Jy hoef nie meer siek, allergies of in pijn te wees nie. Het jy al gehoor van natuurlijke, volwassen stamcelbehandeling? Wel, hier is die goeie nies die wereldbekende Alpha Lipid Lifeline Colostrum van New Image Health Science van Nieuw-Zeeland is nou ook beskikbaar in Suid-Afrika, Namibie en Botswana. Ja, in Suid-Afrika, Namibie en Botswana. Laat ek jou bekendstel aan die wonders van Colostrum. Colostrum? Ja, Colostrum. Dit is moest daar die eerste moedersmelk wat elke baba nodig het direct na geboorte. Dit is nodig om die baba daar die voorsprong in die lewe te gee. Dit is beskikbaar in moedersmelk tussen 24 en 48 uur na geboorte. Selfs dieren wat nie hulle mama's kolostrum inkry nie, vrek gewoonlik binne 72 uur na geboorte. Nou kan enige mens, sowel as dieren en voels, kolostrum gebruik. New Image Health Science van Nieuw-Zeeland het colostrum baie jare gelede ontwikkel vir menslike gebruik. Sederdien het hulle verskye toekennings ontvang vir hulle bijdra tot natuurlijke geneesing en natuurlijke stamcel navorsing. Koei colostrum bevat IGF-1 en IGF-2. Alpha Lipid Lifeline colostrum bevat al die essentiele aminosure, al die groeifaktore, al al die immuniteitsfaktore en al die probiotika vir een gezonde lichaam. Die Nieuw-Zeelandse koeie is die gelukkigste koeie. Hulle wei vrylik rond op grasvelde en word onder streng dierenrechte en gezondheidsvoorskrifte verzorgd en word aan inspecties onderwerp om seker te maak dat net die beste kolostrum gebruik word. Die koeie krijg geen antibiotika, medicijnes en ander groeihormone nie. Jy kan maar sê, koeie is die mens sy mobiele kolostrum verskaffers. Kolostrum is God sy eie manier om die mens gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leef. Kolostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siektetoestande ont soos onder andere autoimmune siektes, allergie, multiple sklerose, rheumatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, kruinse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuienisse is legio, Medische navorsing het bewys dat die Nieuw-Zeelandse kolostrum die beste kwaliteit in die wereld is as gevolg van die gepatenteerde alfa-lipid beskerming, wat maximum absorptie verseker in die maagwand, daar waar 70% van jou immuniteitsstelsel gelee is. Die beste van alles is, dit is 100% natuurlijk en dit het geen nieuwe effecte nie. Selfs die mees allergste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is immuniteitsstelsel reguleerder. Onthou die naam Alpha Lipid Lifeline Colostrum. Dit word genoem Witgoud, The Miracle Healing, as ook die Breakfast Food for Smart People. Niks kan jou beter beskerm tegen dodelike pathogene, vrye radikale en superkieme en virusse as kolostrum nie. Onthou Alpha Lipid Lifeline Kolostrum, jou hulp om gezond te bly, langer te leef en een beter kwaliteit lewe te kan geniet. Moe nie langer wacht nie, bestel vandag nog jou kolostrum. 0800 Vir navraag kontak Cathy via e-post by Cathy at netradio sa.co.za Cathy met a C at netradio sa.co.za Of WhatsApp haar by 081 385 3911 3911 Onthou Cathy at netradio sa.co.za ZA Gezondheidskwesties Dis moos iets wat ons allemaal raak Kom luister geris Elke donderdag na gezondheidswenke Tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een waie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgees, so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? skakel geris in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA, die beste vir die beste. Daar sê, hartelike goeiemorgen van my, Cathy Lau hier op Net Radio SA en dit is my so lekker om te kan sê dat um, Net Radio SA is um, tans geluist as een van die grootste Afrikaanse radiostasies op die internet. So dit is wonderlijke nies van, vir ons, ons uh, eh, luistertal groei met rasseskrede en ons is dankbaar vir allemaal wat deel geword het van ons Net Radio SA um, ehm, luistergetal en vriende. Nou ja, jylle kan met ons omroepers gesels op Skype, heidiglik is ek nie op Skype nie, maar jy kan met my sy gesels daar op my Facebookblad, dit is Cathy Lau, en haakies dan haar ouwe en rooikop, dan weet jy dis ek die haare wat lyk soos een stopstraat of een postbus, dat is natuurlijk ek daai. So jy is welkom om vir my ook vraag te vraag en met my te gesels sê waarvan jy hou, waarvan jy nie hou van my programme nie. En as jy dalk wil adverteer op my program, my gezondheidsprogram, jy is baie, baie welkom en het eh, is baie goedkoop om op radio te adverteer, baie goedkooper as in, om in die korant of in tydskrifte te adverteer en jy krij een geweldige, waie, breed spectrum van luisteraars wat na jou advertenties gaan luister En jy weet, repetitie is mas maar hoe een mens onthou, nie. Die advertentie wat jy op televisie sien, wat jou grensloos irriteer. Dis die advertenties wat trefkrag het, want hulle onthou dit. So as een mens nou later al hoe meer en al hoe meer um, jou advertentie hoor, dan steek het in hulle kop vast. Betek hier is dat onmiddelike resultate, ander keer steek het in die mens sy kop vast, en dan onthou hulle die nommer, want hulle hoor hem so baie of die naam, en dan begin hulle soek, en dan vind hulle jou, en daar is goeie bezigheidsgeleendhede eh, op radio natuurlijk, want dit dit, daar is soveel mense wat daarna kan luister terwyl hulle werk, hulle kan nie TV kyk terwyl hulle werk nie, nou ja, contact gerust vir my op my Facebookblad, of jy kan vir my e-post stuur na die um, ehm, Net Radio SA blad, of uh, my persoonlijke een is Cathy Lau 191 at gmail.com Cathy is met die C, ne? Cathy Lau 191 at gmail.com Jy kan ook op WhatsApp met my gesels, my WhatsApp nommer is 081 385 3911. Jy is welkom om vir my vraag te stuur oor enige van my programme wat ek aanbied. En ook op 'n dinsdag natuurlijk Digters en Skrywers Forum, daar probeer ek vir nuwe skrywers, nou nie nuut of jonk in die in die liggaam noodwendig nie in jare nie, maar wat jonk wat onlangs begin skryf het of wat jy skryf al jare, maar jy het nog nooit enig iets met iemand gedeel nie. Jy is welkom, skuilnaam te gebruik as jy wil, solang ek net weet van wie dit afkom. Nou ja, ek hoop jy gaan die volgende um, ehm, tykie saam met my geniet, en soos altyd is my hart vol op een donderdag ochend oor dit wat my leven totaal en ingrypend verander het. En die weet van iemand wat gebid het elke dag dat sy met dood gaan, want sy kan nie die pijn meer, meer saamleef nie na iemand wat een sprankelende persoonlikheid het en wat met een lis en een lied in die ochend in haar hart opstaan. Dis natuurlijk van myself wat ek daar praat. So, ek het dit my levensmissie gemaakt om mense Eh, net een stikkie hoop te gee vir die toekomst. As dit vir my gewerk het, kan dit ook vir jou werk, want baie mense soek net daar die antwoord op die pijn waarmee hulle elke dag moet saamleef. Baie mense denk hulle moet maar daarmee saamleef. Nee, jou levens, levenskwaliteit kan soveel beter wees um, as wat jy tans ondervind. En natuurlijk, kolostrum is daar die godverdiening sy wonderproduk wat vir die eerste um, kind of selfs die dier gegee word direct na geboorte, enig iets tot en met 72 uur na geboorte, is daar die kolostrum vrylik beskikbaar in die mamase melk. Nou ja, ons gaan nie die mamas, die mense mamas vat vir die kolostrum nie, ons gebruik die koeie daarvoor. En die koeie is natuurlijk sonder enige pesticides en antibiotikum en hormoonbehandeling is ek goed. Net free range, koeie is die beste vir New Image Health Science van New Zealand. Daarom is hulle ook die beste kwaliteit ter wereld en dit is gedokumenteer in clinical trials. So as ek met jou praat, praat ek vanuit um, ehm, daar die bevestiging dat colostrum van New Zealand die beste kwaliteit in die wereld is en dit uh, kan jy ook gaan oplees. Nou, my hart is vol altyd oor hierdie wonder wat my leven verander het en Pieter Koen sing, wat die hart van vol is, nou ek wil vir jou sê, wat die hart van vol is vandag, vandag wil ek ook met jou deel. Nou hier is Pieter Koense Likie en ek gaan so twee nommerkies vir julle speel. Volgende een is Teens Jordaanse Jasmine Katrein as ek terug met die eerste bijdra vir vanochtend. MUZIEK sou beter wees as ek er nog een kans kon kry, want ek mis jou, ek mis jou. jou verloor. verdwaai Op die horizon pad na niemands land Lui sy vir my Door die ander kant Een tattoo op haar skouwe van lewe Jezus As een kind in die arms van moeder Maria Op haar palm is die woorde van samvolgat en tjoen en haar lippe, ja haar lippe, die weet hoe om te soen. En dans jy as myn katrein, dis het sad, sad songs en borrels wijn, op die horizon pad na niemands land, luis sy vir my, tot die ander kant story on the come Say it would have been nice to become a lawyer Maar die geld was te min, nou maar met gratis seer Nou werk sy maar as a boeiem sy herdres Dis een gossip queens en uitgeleefde les en dans jy as myn katrein dis in sad, sad songs en borrels wijn op die horizon wat na niemands land bly sy vir my tot die ander kant en dans jy as myn katrein sad, sad songs en borrels wijn Op die horizon pad na niemands land Luis sy vir my tot die ander kant Tot die ander kant Daar is natuurlijk uh, eh, Jasmine en Katrein. Ek sing het altyd van my Katreinkie. Ja, sy is te oulikies. Maar in elk geval, um, ehm, het is vir my altyd lekker om met julle te kan gesels oor goed wat my na aan die hart leen. Nou, natuurlijke gezondheid leen my bitter na aan die hart. Je weet, wanneer mens kyk na een farmaceutische product, ek kom natuurlijk uit die farmaceutische omgeving uit, en dit is my achtergrond, um, ehm, dan het die mens hierdie half, halve vals geneesing wat die mens kry. Dit maak jou beter, en het werk vinniger as een natuurlijke product, maar het is een vals weergave van geneesing, want iwers eh, langs die pad eh, is daar soveel nieuwe effecte wat dan op die lange dier weer ander probleme veroorzaak. So ek is passievol oor natuurlijke geneesing, natuurlijke gezondheid, want die lichaam moet homself kan herstel, dis hoe God ons gemaakt het. Nou ja, ek um, kan vir julle baie navorsing gee, ek het vir julle rik het ek nou gewerk dier uh, eh, hierdie boek, wat um, absoluut vir my my tweede bybel is, dit is natuurlijk Peptide uh, Immunotherapy Colostrum, a Physician's Reference Guide, by Dr. Andrew M. Keech, en natuurlijk ook bijdraas dier Michael Baryshenko, um, ehm, hy is een navorser en um, hy het een meestersgraad, in BS, uh, eh, BS en Steven Bok, dokter Kinder J. Frank, ook een dokter. Nou daar is een baie bijdraas in hierdie boek, maar nie net in hierdie boek, die wereldwijd. Um, mense daar is ook meer as 6, ek is nie heeltemaal seker, dit, dit is in 6, 8000 en 8000 is of het meer as 8000 is, he. maar het is een astronomische getal van medische navorsing wat gedoen is op die onderwerp van Colostrum en die farmaceutische reese is huidiglik besig, omdat hulle weet, wat die um, komponente in kolostrum so voordelig vir die mens is, probeer hulle nou op een synthetische manier hierdie goed isoleer en kyk of hulle dit kan namaak. Maar ek kan vir julle sê, die namaak sal ons nie soos Godse namaak, soos Godse eie natuurlijke product nie. So is altyd vir my lekker, wanneer ek getuinis, een persoonlijke getuinis met julle kan deel. Nou, een van die van die goed wat vir my uitgestaan het is um, ehm, mononucleosis. Nou mononucleosis, nou, nou ek gaan dan nou vir julle daai, dis een baie kort um, ehm, getuinis wat ek vir julle gaan deel, maar ek wil eerst vir julle sê, wat is mononucleosis? Dis een infectious disease. Nou infectious mononucleosis, also known as glandular fever, is an infection usually called caused by the Epstein-Barr virus. Most people are infected by the virus as children. when the disease produces few or no symptoms. In young adults, the disease often results in fever, sore throat, enlarged lymph nodes in the neck, and tiredness. Most people recover in two to four weeks, so a long ding. However, feeling tired may last for months. The liver or spleen may also become swollen, and in less than 1% of cases, splenic rupture may occur. Now, the other names for uh, mononucleosis is glandular fever, Pfeiffer's disease, um, Fahlertoff's disease, and kissing disease. Nou, as jy die prentjie gaan opsoek, dan gaan jy sien die, dit is geweldig geswel op hierdie specifieke een van die, van hierdie ou wat ek nou na kyk, like na a jongerige um, adult, young adult, en dit is, uh, die lymphnodes in sy nek is um, baie geswel. Nou, wat baie keer met ons kinders gebeur is, <clears throat> hulle kan ook natuurlijk seer kry, en dan daar die kleren wat die naast aan die seerke is, kan ook opsal, maar hierdie is nie soos dit nie. En, eh, en baie keer kan die dokters dit misdiagnoseer, baie keer is dit natuurlijk ook, kan dit ook uh, eh, gevaarlig wees vir uh, uh, kanker. Maar uh, hierdie, dit, uh, daar is weeselike verskille, so ek gaan gauw vir julle net weer gauw vindig die symptome gee, en dan um, kan jy so bykie dit um, ehm, dotted down, soos die Engelse sê. Die symptome is fever, sore throat, enlarged lymph nodes in the neck, en tiredness. Tiredness is een geweldige groot komponent. Dan complications um, could be swelling of the liver or spleen. Dis ook om jy een teerheid of een seerheid in die, die boekant, die boordeel van die buik kan hee, vooral aan die rechterkant of links dan um, ehm, uh, eh, Epstein-Barr virus, dit kan dit ver, um, veroorzaak, en dan natuurlijk, eh, dit word verspreid dier die slijmvliese, die saliva, nee. Now, diagnostic methods would be based on symptoms and blood tests. In treatment hiervoor, behandeling hiervoor, is drink enough fluids, getting sufficient rest, pain medications such as paracetamol or ibuprofen, Nou daar is wat ek nou so een klein bieke sal verskil, maar wanneer die pijn in die koers daar is, dan kan jy dit maar gebruik vir kort periodes natuurlijk, nie. Nie meer as vier um, of twee pille elke vier uur in die in kinders geval kan hulle maar um, soos jou, jou parasitemol neem een elke vier ure, of soos wat die koers natuurlijk gaan hou. Now, while usually caused by Epstein-Barr virus, also known as human herpes virus 4, which is a member of the herpivirus family. A few other viruses might also cause the disease. It is primarily spread through saliva, but can rarely be spread through semen or blood. So as word die spoeg, die, die mucus in die mense mond um, word het verspreid, maar baie uh, selde dier semen of dier die bloed. Spread may occur by objects such as drinking glasses or toothbrushes. Those who are infected can spread the disease weeks before symptoms develop. So jy kan, kan daar die virus dra en dit gaan eh, dormant wees uh, vir die tyk en dan eeuwenskielik gaan dit... Um, jy weet, flare, en jy gaan daar die um, ehm, symptome ondervind. Myno is primarily diagnosed based on the symptoms and can be confirmed with blood tests for specific antibodies. Another typical finding is increased blood lymphocytes, of which more than 10% are atypical. The Myno spot test is not recommended for general use due to poor accuracy. There is no vaccine for EBV, but infection can be prevented by not sharing personal items of saliva with the infected person. Mono generally improves without any specific treatment. Symptoms may be reduced by drinking enough fluids, getting sufficient rest, and taking pain, pain medication. Mono most commonly affects those between the ages of 15 to 24 years in the developed world. In the developing world, people are more often infected in early childhood when the symptoms are less. In those between 16 and 20, it is the cause of about 8% of sore throats. About 45 out of 100,000 people develop infectious mono each year in the United States. nearly 95% of people have had the EBV infection, dis die Epstein-Barr virus nie, wat ook die selfde is as um, mononucleosis, wat ek nou net vele van gepraat het, um, <clears throat> of wat het kan veroorzaak. Um, ehm, the disease occurs equally at all times of the year. So dit is nie een specifieke tyd van die jaar wat mense dit meer krijg as ander tyde nie. Mononucleosis was first described in the 1920s and um, colloquially known as the kissing disease. Ja, want as mens soen, dan, dan gaan die mens pas nou um, daardie slijmpies oordra. <laughs> Nou ja, dis ook om die kissing disease. En dis dalk ook ook om dit tussen 16 en 24 dalk een bykie meer um, more prevalent um, is than in en childhood, maar dit kan ook natuurlijk wees, vir alles die kinders nie gewarre is, die vergeet jy tannenworsel by die huis, en dan gebruik jy so'n boete of sissie sinne. Nou ja, daar het jy dit. So'n man in die kluis is, as een ding wat jou baie lang kan uitsit um, uh, jy weet, vir alles mense volwassene is en jy moet gaan werk, is dit een debilitating um, disease wat die mens het. Dit, dit uh, roof jou van jou tyd, dit is onproduktief, jy voel sleg, jy het pijn, jy het koers, jy kan nie slikkie, jy kan nie eetie, dit is werkelijk waar nie een lekker ding om te heenie. So, myne nou nukleosis, hier gaan ek vir julle een kort eh, gedeeltekie deal met iemand wat um, ehm, mononukleosis gehad het. Now, I received a positive blood test for mono last spring while trying to work and go to college. And just before I was scheduled to house it for my employers while they were on vacation. they loaded they loaded me down with everything in their health food store that might help me fight the disease, including colostrum. I pretty much forgot to take everything else, but I faithfully took the colostrum. The first week, I went to school full time, despite tremendous fatigue, and the second week, I worked full time. At the end of the second week, I had a second blood test, and it came back negative. The disease never progressed past the fatigue stage and went away in record time. want hou hier so paar episodes vroer, paar programme vroer, het ek veel gesê dat dit werk ongelooflik goed, klaarsom werk ongelooflik goed, vooral as gevolg van die Prala Ridge Polypeptides, wat die virusse aftakel en dit dan doodmaak, en die siektes kan nie verder um, ehm, progres nie, met ander woorde, uh, verder um, ontwikkel en verspreid nie. So dit is fantastische nies vir mense wat gediagnoseer is met mononucleosis en wat huidiglik mononucleosis het en jy het nie nodig om soos een worm te voel en so moog te wees elke paar maande of twee of drie keer een jaar wat jy hierdie ongelooflike moogheid ervaar, slik die keel, die kleren en somme algehele ongesteldheid as gevolg daarvan die van die herpes virus neemt. Nou op die punt denk ek gaan ek eers gaan gauw vir julle weer daarom ou stukkie muziek speel en dan is ek terug met die tweede deelkie. Miskien, miskien is ek te trots te hard kom begon dit in my sak te steek want ek ek is maar so geleef om my man te staan al is my hart gebreek bly nog net so bykie, bykie, bykie hier by my bly nog net so bykie niet bij mij. Als je in mijn hart kon blijven, zo ik, zo ik ook mezelf kon wie je smart. Ik was bang om zeer te krijgen. Want als je in mijn hart kon blijven, dit een stukje van mijzelf eh, je kon geven, zou jij blij. machtig om my hart vir jou te gee Want ek, ek was nog net alleen Te gewoond geraak om by myself te wees Bly nog net bykie, bykie, bykie Hier by my Bly nog net bykie je in my hart kon bly So ek, so ek al op myself kon wees Maar ek was bang om seer te kry Want as je in my hart kon bly Dit is stukkie van myself vir eh, jou jy nog net bykie, bykie, bykie hier by my bly nog net so bykie by my Gezondheidskwesties Dis moos iets wat ons allemaal raak Kom luister geris elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgees, so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? skakel geris in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA, die beste vir die beste. O, gata patata, en daar wil ek amper vir julle nog een liekie speel. Nee, ek wil eens wikkie met julle gesels. So jammer vir daar die ene, ek gaan nou wikkie later vir julle speel. Dis natuurlijk Elvis Blue's spore. Ek is baie lief vir daar liekie. Nou, die volgende um, siektetoestand, virus, bakterie en al syke goeder wat vir my hoog op die um, lijst staan van wat mense huidiglik vandag baie tref en, en die mense hoor dit al hoe meer en al hoe meer. Een van daarie um, infecties is die staflokakkes infecties, in, in kort word het soms genoem die staf infectie. So ek gaan met julle nou oor hierdie specifieke onderwerp praat. En dit is natuurlijk ook um, is, is een verskrikkelike infeksie wat jou leven rechtig waar kan versier en dit is, um, mense wat dit al gehad het, sal vir jou kan sê, it is not nice at all. Nou, vroeger jare, ek dink het, het die mense nie rechtig geweet wat is die stif, of wat hierdie specifieke siekte is die, en uh, jare gelede het ons daarom een naam gekry daarvoor en dit is die stif infection. Nou, It was July the 4th of When a friend called me, het is natuurlijk nou um, ehm, a dokter KTB Austin um, in Texas, sy uh, het hierdie specifieke um, gedeeltekie oor hierdie getuinis het sy in hierdie boek opgeneem. Now, it was when a friend, friend called me during the conversation, she began talking as if she was drunk. Because I know of her commitment to a healthy lifestyle, I knew this was out of character. She told me that she hadn't been drinking or taken any medication, but that she did have a staph infection. This lady is the victim of mercury poisoning, which severely compromises her immune system and means that any sign of infection must be met with aggressive measures. However, Her adherence to natural health principles and her experience has led her to be adamantly opposed to antibiotic therapy. Mense ons sien dit al hoe meer in die in die lewe dat mense wil nie antibiotika gebruik want hulle besef dit is 'n ehm, 'n ding wat uitgedien is en daar is soveel nuwe effekte van antibiotika maak uh, omdat dit meeste van ons siekte toestande as gevolg van die maag um, ehm, kon die maagwind wat geparvoreer is, en dit, dit word natuurlijk veroorzaak dier slechte bakterie, nou die antibiotica maak die goeie en die slechte bakterie dood, en dan is daar weer een wanbalans in die maag en derms, en dis ook om die dokter vir jou sal rooitrie gee, druppels of enige ander um, middel wat jy daarmee saam kan kry om weer die probiotika terug te plaas in jou maag. Maar um, hierdie is een, is een geweldige um, belangrike komponent wat die mens moet onthou dat antibiotika moet in uiterse gevalle gebruik word. Jy weet, dit is, daar is soveel antibiotika weerstandigheid, want as jy een keer antibiotika gebruik het vir een specifieke ding, een specifieke antibiotika, dan kan jy dit eindelijk nie weer gebruik, want hy bou een weerstand daar ten op, so dit is waar die, waarna die dokters verwaar, iets wat gewerk het van tevore, gaan nie noodwendig vir jou weerwerk nie, want jy het, um, Uh, uh, dit uh, uh, gaan nie werk nie as gevolg van die feit dat jou lichaam herken dat hy dit van tevore gebruik het en hy gaan dan nie daarop reageer nie. Now, she didn't respond adequately and immediately to the presence of the staph, infection and instead kept her appointment for an out of town trip. By the time she returned home, the staph infection had gone out of control. An alternative minded medical doctor told her that the symptoms warranted an immediate trip to the emergency room and intravenous antibiotics. She refused. Had I known the danger of staph infection, or that her drunkenness was evidence of blood poisoning that had reached the nervous system and brain, I probably would not have had the courage to do what I did next. Arrogance truly is bliss. I told her I would be right over with the intention of trying to persuade her to go to the emergency room, even though I too can't tolerate antibiotic therapy. The cure is never worth the suffering that ensues. Before leaving the house, I asked God what I should do. As clearly as you would speak to me, I heard, Take your colostrum. So I grabbed it and ran out the door. Upon arriving, her drunken state had increased, but initially appeals to go to the emergency room were rejected. I went to her kitchen and began mixing five heaped tablespoons of powdered colostrum, which may have equaled closer to 10 tablespoons if measured accurately. I sat with her anxiously waiting to see if there was any improvement and using the time to negotiate plan B with her, watching for signs and progress or deterioration. One hour and 45 minutes later, she turned the corner and slowly began to come out of the drunkenness. Two hours later, she had returned to normal, and I was able to go home. I strongly encouraged her to go to an alternative doctor in town the next day for an intravenous ultraviolet light treatment, which is beyond conventional antibiotics in effectiveness without the harmful side effects as she agreed. From that moment on, if I read any information that attempts to question the health benefits of colostrum, I just have to laugh. There is no way I would believe that a product that can pull a person out of a septic condition could also be responsible for producing harm. Several RNS have responded in awe when I have told them this story and shared the horror of what it means to be septic. Again, I say that I'm thankful. I didn't know so I would have the courage to see the miraculous event. Thank you for making such a wonderful product. Nou hier kan ons net vir God dankie sê dat hy vir ons die product in die eerste plek gegeet, die colostrum, en dat hy mense slim genoeg gemaakt het om hierdie product vir ons te kon verwerk in een eh, eh, eh, product wat kan hou, vir eh, die rakleeftijd te kan verleng, so dat mense wereldwijd dit kan bestel, kan inkry, en dit dan kan geniet, sonder daar, dat die kolostum so vinnig afgaan. So dit is absoluut wonderlijke, wonderlijke nies. Nou ja, kom ons luister na die ene wat ek amper voorgespring het, dis Elvis Blues spore. MUZIEK Hey, dis een lekker nommerkie daar dier Alwis in die spore. Nou, die volgende getuinisie wat ek met julle wil deel oor die wonders van Colostrum, is iets wat, wat baie eh, mamas vooral, wat kinders het met Down syndroom, jy weet, Down syndroom en diarree en um, ehm, infecties en so aan, is redelijk algemeen by hierdie kinders wat Down syndroom het. Nou, hierdie eh, is as volg. Ehm, um, my son Zachary had um, was born in 1993 with diagnosis of Down syndrome. He was pretty lucky, except for his constant ear, nose, and throat infections. He was always on antibiotics and had tubes put in his ears. He was very irritable and had escalating behavior problems because he was always ill. Well, a little over a year ago, I read an article about colostrum we had tried virtually every natural product on the market, and his body often reacted with diarrhea. I think probably leaky gut syndrome. We had visited several specialists trying to stop the constant diarrhea. One doctor wanted us to try a potent antibiotic, and this time I put my foot down. So now I was ready to try colostrum. What if this was the answer? within a matter of weeks began to see a difference, and now after a year and three months, it is just phenomenal. He is rarely sick, and when he gets better within a f- when he is, he gets better within a f- normal f- um, few days. The last time he had an infection was a year and two months ago. No more doctors, improved mood, all ar- around better behavior. I will keep him on colostrum. We also had the blood test before starting colostrum. They measured the oxy markers in his blood, an indication of free radicals. They called me up and concerned about how awful his blood tests were, concerned that he would get very sick and be in danger of contracting a serious disease. Down syndrome children are more likely to get things like diabetes and leukemia, for example. After being on the colostrum three months, we had him retested. The results were not a surprise because he was not getting sick any longer, and they showed a normal amount of free radicals compared to the normal population, not the Down syndrome population, which, which have more free radicals than normal. I would recommend this product to any child born with this. It is a godsend. is dit nie wonderlik as mys hierdie goeders hoor nie. Een ehm, um, ander ding wat um, ehm, vrouwens vooral ook tref is um, kopvel infecties. Nou hierdie scalp infection is, is een kort getuinisie en um, Kirsten of Kirsten sy sê die volgende. I've had an inflammatory scalp condition that no doctor has been able to properly diagnose. The condition causes inflammation on certain areas of my scalp that causes some of the hair to fall out. Nou, ek het dit baie gesê toe ek by die, in die dermatologie um, arena beweeg het en gewerk het. Nou ja, daar is niks rechtig wat hulle hulle, hulle probeer die, die goed onder die mikroskoop kyk, hulle stuur dit weg vir, vir verskillende um, ehm, eh, navra om te kyk of hulle kan uitvind dier navorsing of dier um, ehm, investigative um, measures, hoe om dit te diagnoseer, maar baie van hulle kan nie rechtig um, ehm, dit goed diagnoseer, behalwe as hulle dit natuurlijk insteer en dat dan op daar in die laboratorium te laat toets neem. Now, I read about bovine colostrum on a website and thought I'd give it a try. I was skeptical since nothing seemed to help my condition. I've been taking it now for almost three weeks, and I'm really amazed at how much the inflammation went down. I hope this is finally the answer I've been searching for. There are hardly any red areas on my scalp anymore. Nou, ek het het gesien met my ousis, sy het um, ehm, seberiese keritose, um, ehm, uh, eh, eh, seberiese dermatitis, het sy op haar kopvel en sy het ook psoriase, uh, het sy um, gevind. So betekies was het um, net uh, soos jou psoriase, wat natuurlijk die, die vel is wat vinniger groei op sekere plek, en dit is geweldig seer, en ander kere was het soos een, soos een infectie van die haarkies het uitgeval en soan. En sy, toe sy die kolaste begin drink, het haar seer op haar kop heeltemaal verdwijn. Je weet nie mens, as jy haarsalon toe gaan, dit is geweldig um, vernederend, mens wil nie hee mens met in jou haare vat, en as jy sweet, dan dan voel dit in het brand en is seer. Nou ja, sy het um, ehm, so veel beter as sy uh, uh, laaste, ek dink 2 jaar, 3 jaar, het sy geen flare-ups gehad um, wat van enige aard nie. Nou, ek dink ek gaan vir julle afsluit met um, die laaste een oor bursitis, bursitis, bursitis, en um, ek geveel en dan is vertel wat het is bursitis. Nou ja, as my tong vir ochend so lekker knoop, dan is ek daarom maar baie bly. Ek het nie um, nodig gehad om, soos Mary Poppins te sê, um, wat is hy woord? Mm, jy sien, gaan het nou nou vir jou sê. Ja, ek gaan dit nou nou vir julle sê, watch mooi, ek gaan dit nou nou onthou, want dit is een tongknober. Oh, oh. Dis een aanhou strijd om jou te keer, want jy krij dit altyd reg. Soms denk ek, jy voel een veer, want jy stories raak te eg. Nes ek dink, dis onder beheer, begin jy my verlui. Smeer maar die jening om my mond en dan heet jy my, want jy draai my om jou puntie draai. Ek kan nie meer dink nie jy, dis net jy wat my so om. stadig in en jy weet my hart raak saag Die aanset hartseer in jou oe, dit laat my eindelijk laag Maar nes ek dink dis onder my heer, begin jy my verlaai Smeer maar die hinning om my mond en dan het jy my Want jy draai my om jou pinkie draai supercalifragilistic expialidocious. Dis wat Mary Poppins gesê het. Ah, so my tong is nou lekker los. Nou, bursitis, kom ons kyk, wat is dit? Bursitis is a painful condition that involves inflammation of one or more bursae. The bursae are small sacs of synovial fluid that cushion bones, tendons and muscles in the joint areas to promote smooth, frictionless movement. Though bursitis is not life-threatening, It causes discomfort and may impede daily functioning. Typical treatment involves resting the affected areas and medication. If the problem becomes severe, surgery may be required. To prevent aggravating the condition, be aware of the following symptoms of bursitis. Now, um, those with bursitis experience pain in the area of the bursa inflammation. The most common sites for bursitis are the shoulder, hip, and elbows. The knee, heel, and shin may also be affected. The pain is usually a dull ache that gets exacerbated when you exert the related body part. Over the counter painkillers can help relieve the pain typically over the course of a few weeks. Nou, jy gaan jouself met volpomp, met alle rande, pijnpille wat jy oor die toonbank kan kry, wat net so doodlik is, en onthou, eh, as jylle gereeld my programma luister, sal jylle weet dat die grootste oorzaak van dood wereldwijd is as gevolg van pijn medication oor die toonbank medikasie, wat ook genoem word NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, soos jou ibuprofen en jou paracetamol en aspirine en daardie type van goeders. Nou, hierdie laaste enekie wat ek vir julle gaan deel, gaan oor bursitis. Now, the bursitis in my left hip was so bad that my doctor was going to send me to a surgeon to have the bursa removed. I was crying every night from the pain. I could hardly walk. I read some of the testimonials about taking colostrum, and one lady said her hip was improved in three weeks. Well, I had to try it. It took longer than three weeks for me. By the end of seven weeks, I felt like my hip was 95% better. For two years, my boss tried getting me to take colostrum. I'm just sorry I waited so long. Nou ja, daar het julle dit op goeie nood, gaan ek julle nou groet, tot morgen middag natuurlijk, om, of morgen ochend, 11 uur, dan gaan ek weer saam met julle keier, die my program gaan net wees van 11 tot 12, as gevolg van my program, um, uitsendingsprobleme wat ek het, so jylle moet maar bear with me, tot ek weer my IDSL line kan opkoppel, want hierdie hotspot wat ek gebruik, wil nie so lekker werk, so vergewe my daarvoor, maar in elk geval, ek gaan jou groet van my, Cathy Lou, is dit natuurlijk cheerio eh, vir nou, maar voordat ek daarby kom, wil ek vir jou net weer um, aanmoedig, as jy met my wil praat, is jy so welkom, contact vir my by my um, e-postadres kathylou191 at gmail.com of jy kan op my Facebookblad kan jy met my gesels dit is natuurlijk Cathy Lou en Hakkies is dit Rooikop en dan kan jy met my daar gesels, jy kan my vraag vraag oor my programme of wat ook al dit maak rechtig nie saak nie en um, ek sal jou antwoord so gauw as moendlik wat ek kan natuurlijk nie. Nou ja, kom ons kyk gauw, ek wil daai advertentiekie wil ek gauw vir julle mee afsluit en um, ek hoop ek ruim daar so, daar sy, daar sy, so ek gaan jou groet van my, Cathy Lau, is dit natuurlijk, cheerio vir nou. As gevolg van slechte gezondheid en constante en knaande pijn, Jy het heel waarschijnlijk een geperforeerde maagwand, wat ook genoem word leaky gut syndroom. Jy hoef nie meer siek, allergies of in pijn te wees nie. Het jy al gehoor van natuurlijke volwassen stamcelbehandeling? Wel, hier is die goeie nies. Die wereldbekende Alpha Lipid Lifeline Colostrum van New Image Colostrum Health Science van Nieuw-Zeeland is nou ook beskikbaar in Suid-Afrika, Namibie en Botswana. Ja, in Suid-Afrika, Namibie en Botswana. Laat ek jou bekendstel aan die wonders van Klaastrum. Klaastrum? Ja, Klaastrum. Dit is moest daar die eerste moedersmelk wat elke baba nodig het, direct na geboorte. Dit is nodig om die baba daar die voorsprong in die lewe te gee. Dit is beskikbaar in moedersmelk tussen 24 en 48 uur na geboorte. Selfs diere wat nie hulle mama se kolostrum inkry nie, vrek gewoonlik binne 72 uur na geboorte. Nou kan enige mens, sowel as diere en voels, kolostrum gebruik. New Image Health Science van Nieuw-Zeeland het colostrum baie jare gelede ontwikkel vir menslike gebruik. Sederdien het hulle verskye toekennings ontvang vir hulle bijdra tot natuurlijke geneesing en natuurlijke stamcel navorsing. Koei colostrum bevat IGF-1 en IGF-2. Alpha Lipid Lifeline colostrum bevat al die essentiële aminosure, al die groeifaktore, al die immuniteitsfaktore en al die probiotika vir een gezonde lichaam. Die Nieuw-Zeelandse koeie is die gelukkigste koeie. Hulle wei vrylik rond op grasvelde en word onder streng dierenrechte en gezondheidsvoorskrifte verzorg en word aan inspecties onderwerp om seker te maak dat net die beste kolostrum gebruik word. Die koeie krijg geen antibiotika, medicijnes en ander groeihormone nie. Jy kan maar sê, koeie is die mens sy mobiele kolostrum verskaffers. Kolostrum is God sy eie manier om die mens gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leef. Kolostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siektetoestande ontsoos onder andere autoimmune siektes, allergieën, multiple sklerose, rheumatoïde artritis, lupus, bloedrukprobleme, HIV, kruinse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuienisse is legio. Medische navorsing het bewys dat die Nieuw-Zeelandse kolostrum die beste kwaliteit in die wereld is as gevolg van die gepatenteerde alfa-lipid beskerming wat maximum absorptie verseker in die maag, want daar waar 70% van jou immuniteitsstelsel gelee is. Die beste van alles, dit is 100% natuurlijk en dit het geen nieuwe effecte nie. Selfs die mees allergste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is immuniteitsstelsel reguleerder. Onthou die naam Alpha Lipid Lifeline Colostrum. Dit word genoem Witgoud, The Miracle Healing, as ook die breakfast food for smart people. Niks kan jou beter beskerm teen dodelike pathogene, vrye radikale en superkieme en viruse as colostrum nie. Onthou, Alpha Lipid Lifeline Colostrum, jou hulp om gezond te bly, langer te leef en een beter kwaliteit leven te kan geniet. Moe nie langer wacht nie, bestel vandag nog jou colostrum. Vernavra contact Cathy via e-post by www kathy at netradiosa.co.za kathy met a c at netradiosa.co.za of whatsapp haar by 081 385 3911 081 385 3911 Kathy at netradiosa.co.za